Exercise B. Sa ou kapab fè ak Modèl You hear? Sa ou kapab fè ak yon kreyon? You say? Ou kapab ekri nan kaye? Let's continue. Youn. Sa ou kapab fè ak yon chèz? Ou kab chita sou li. 2. Sa ou kapab fè ak yon bokit. Ou kab pote dlo. 3. Sa ou kapab fè ak savon. Ou kab lave rad. 4. Sa ou kapab fè ak mayi osnon pwa. Ou kap manje yo, ou kap vann yo. 5. Sa ou kapab fè ak yon awozwa. Ou kap wouze. 6. Sa ou kapab fè ak yon penso. Ou ka pentire. 7. Sa ou kapab fè ak yon batwèl. Ou kab bat rad. 8. Sa ou kapab fè ak yon manchèt. Ou kab rache zèb. 9. Sa ou kapab fè ak yon moulen. Ou kap moulen kafe osnon mayi.